Ondarribien badira amalau isasontzi eta amairua zare konpontzaile denak emazteak. Gipuzkoan, oita sortzi konpontzaile baino ez dira gelditzen getarian eta orionari direnak. Denetan bada ber arazoa, erretreta hartzean dira aldiz ez da segidarik. Olga Kampandegi, ari da ikastaroak eta ateliarrak emaiten nahi duen horori eta lanbidea hainitz aldatu dela dio azken urteetan. Bai, aldatu da pila bat, ni hasi eskerostik gaur egunera aldatu da sariak, sobretodo neurriak eta barkuak, klaro, barkuak aldatu dire, sariak ere aldatu dire barkoak haunditu, sariak haunditu, osea, dena, dena joaki da. Gipuzkoako diputazioarekin batera ari dire ikastaroak emaiten, ondarribiako, arrantzalen elkarterekin batera, zare gilen lan erakusteko, lan gaitza eta eskuz egin beharrekoa teknologiarik ezpaita oraindik asmatu. Ez, e, torri ziren urte, guain dela urte batzuk, astikoak, makina batekin, noruegatik ekarritakoa, pero ke ba, honentzat ez du balio. E, ikusi genuen ez ez, ez, ez, balio. Hemen. Zare konpontzaliek ez dute horretegi finkorik itxasotik untziak sartzen direnean portura, deitzen dituzte eta sasoin betean direnean fite egin behar duten lan. Aldiz, emendigo iti eta otxaila arte, lasai dira lanean. Bueno, badire bolarak, eh? batzutan eser, bestetan asko, e, badire egunak igual sartu behar dituzula amabi ordu, eta, beste, eta urrengo egunean, itxian. Orain, antxoa eta berdelaren sasoinaren ari dira zareak konpontzen eta lanak aitzinatzen.